Ei, família, bona vesprada. A Ratxa teón. sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 239 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arranca el pim-pam-pum, ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser, un altre cop aquí a la nostra petita cova del casal independentista i popular Can Capablanca. Arribem a l'edició 239 del pim-pam-pum, aquest programa de música combativa que sempre us intenta portar del bo al millor. Encara amb, amb el regust que ens va deixar, amb el bon regust que ens va deixar la bèstia parda, que és la Noelia, que va portar un munt de temazarranganos la setmana passada i que va fer un programa espectacular juntament amb, amb la resta de, de companys de, del, del Pim Pam Pum. Com sempre, eh, presentarem a la gent que tenim avui a la taula. Avui no ens ha vingut a visitar la Noelia, llàstima, però sí que ens torna a visitar una persona que no va estar la setmana passada. Avui farem al revés. Avui el que no ens pot faltar, el que fa que això també funcioni i el que tira uns temazarranganos que rebenta cada cop que vol els ciments de Can Capablanca és el mestre Manolaco, el nostre amic de l'ànima. Què dius, guapo? Què passa, penya? Ja tenia ganes d'estar per aquí, que la setmana passada tenia bastant de curro i em vaig prendre un dia de, de vacances del programa, però ja la música em sortia per les orelles, llavors havia d'estar aquí sí o sí. Molt bé, guapo. I a la seva, a la seva banda, l'artífex de tot això, el que fa que ara estigueu escoltant-nos, el que fa que tot això funcioni d'allò més vella, que tira també té mazarranganos que ens, fa, ens fan trontollar, és el nostre reverendo Tecles, que diu Ricky. Ei, molt bé, molt bé. Quin canvi avui, eh? Sí. Molt bé, molt bé. Pues aquí una vegada més tancadets a la cova, Tornem a ser tres, avui ens falta l'Eric, però sí. torna el Manolo, això la qüestió és no parar. <laughs> no parem, no? No, no parem, parem, no parem, això... Tira, setmana. tira que dóna gust. Setmana rere setmana, i tant que sí. Esperem que funcioni bé el, el directe i tot plegat. I tant i endavant. I esperem que ens escolteu allà on, on sigueu i que us agradi. Agafeu-vos bé els cinturons perquè això començarà de seguida. Per aquelles que encara no sapigueu, el, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa, de música alternativa i reivindicativa que toca estils diversos com poden ser el mestissatge, el hip-hop, el punk o el hardcore i que, i que toca sobretot temàtiques polítiques i socials. Sense gaire dilacions, eh, començarà aquesta edició 239. El primer en tirar la primera bala, que no teníem massa clar, però sí, <laughs> és el Ricky, que portes guapo, per començar, per dir hola. Mira, la primera perdiola és una que li dedico a l'Eric, que no sé si ens estarà escoltant en directe, però bueno, en diferit segur que ens escoltarà, perquè gràcies a ell he descobert que una cantautora d'allà a la Vall d'Aran, la Alidé Sants, que ja havia portat algun cop, però em pensava que no tenia gran cosa. Jo quan ho vaig buscar, quan la vaig portar per primera vegada, em, no sé, vaig veure que havia tres can... vaig trobar tres cançons i em vaig triar una d'elles i ja està. Però després l'Eric em va dir que la va portar un cop i em va dir que, que no, que tenia un munt de música. I evidentment I sí, ho, he, eh? ho he buscat i sí, sí. No sé, eh, no sé si l'ha fet tota ara de cop o era jo que no, no la sabia trobar. Mm -hmm. Però bueno, he trobat una perleta, és un tema que es diu Terra, ja veureu, cantat en l'idioma occità. Ah. Oh. Molt bé. Una delícia. Així que no comences amb, amb sau, eh? Oh, oh, oh, oh, ho havia de dir, eh? Ho, ho, haveu, ho heu sentit? ho heu sentit? un ganivet volant per aquí que, que m'ha agitat una mica, però bueno. Bé, bé, vol dir... Vinga, arrenca el pim-pam. Quina meravella. Aquest terra s'ha de defensar la terra, no només políticament parlant la nostre, el nostre país, la nostra terra, sinó el planeta, no? la, la, la terra física, I tant. l'ecosistema i tot plegat. Molt bé, Riqui, quina bona veu per començar el bona programa. Bona veu, lletres combatives... combatives Déu-n'hi-do, déu nhi déu ho has posat difícil, eh, per començar, perquè la veritat és que si ve una cançó ben tranquil·la, eh, la lletra era, era bastant, bastant punyent i impressionant, impressionant la veu. I a més està molt bé que, fem, que donem sortida també a... Bueno, ja, ja per nosaltres al principi era extraordinari, ara ja no perquè n'hi ha molts de grups que canten en català, però al sí. principi li donaven un plus, no? De, hòstia, que mira, sí, un... el tema de la llengua també és important. I com per exemple amb el hip-hop, que abans dels adversaris gairebé no hi havia, no hi havia. gran cosa, o, o, no, o no ho coneixíem en català, no? I, bueno, i amb l'occità, amb l'aranès... O... Són llengües que si no es posen aquí no es posen a molts altres llocs, és veritat. Ens hem de donar un impuls. I tant, excel·lent la proposta del mestre Tecles. Ara em sembla que és el meu torn, que començaré amb una, amb una cançó també preciosa com la que ha sonat abans i també amb una altra veu molt, molt guapa, la de la Flora. És el Diluvi, aquesta banda de mestissatge mediterrani de, de Castalla, a l'Alcoià, al País Valencià, amb l'Andreu, la Flora, el Tòfol, el David, el Dani i el Jordiat. És una banda que vaig tenir el plaer de poder catar en directe a la setena trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans que es va portar a terme el cap de setmana passat a Manlleu. Espectacular l'organització de la gent de Manlleu. El Casal Boira Baixa s'ho va currar mil i una, una abraçada a tota la gent que, que hi va participar i és una cançó que està extreta de l'LP Ànima d'aquest 2017, és una cançó que dedico molt molt especialment a la meva estimada Noelia, que avui no, no està aquí però la trobem a faltar sempre i, i li enviem des d'aquí també un, un petonet i és un temazo que es, es diu El viatge. El viatge comença amb la fosca matinada amb el fred de lluna i el sol que no fa alçada. 800 quilòmetres són un pam al nostre mapa, dibuixen el nostre entorn. Carreteres Ratxa el León, clar que sí. <laughs> Bona vesprada. Què s'ha ha semblat, el ah, diluvi? Per, per això has presentat sí. així al, al principi. Eh? Sí, és que la tinc eh. molt al cap, aquesta cançó. Ah. pues doncs no. Me s'havia quedat allí... T'ho volia preguntar i se m'havia oblidat i ara... Mira, clar que sí. molt bé, clar que sí, no van. també, molt bé, també dedicada a totes les amigues del País, del país Basc, que segur que totes en tenim. Ahí queda. Quina balleruca, eh? Són molt bons. Allà a Manlleu la valia. Va, van venir i la van liar molt, molt. Una actitud impressionant, la penya, la penya del diluvi amb el públic, fent-lo aixecar, fent-lo ballar, bueno, portant molt bé molt bé les regnes de tot plegat, ho portant molt, molt matitzat, vull dir, impressió de, de grup professional però que, que vull dir, no els hi falta de res. Estos no els falta un detall, tu, impressionants. Sí. Molt bons, molt bons. Fa, molt fa regús d'estiu ja, no? A, sí. Aquesta música. Tot i que avui estem així dient ennuvolat, ja portem maniga curta, ja estem d'una altra manera, aquests sons comencen a... Arriba, arriba lo caloret. Sí. <laughs> Clar que sí. Més música combativa, primera bala ara del, del mestre Manolo, estem tot just començant aquesta edició 239. Doncs sí, mireu, abans us he comentat que els sistemes que porto són de... En aquesta ocasió no porto d'Amèrica Llatina, tots són de, del País Basc o Nafarroa. <laughs> i perquè he estat per Bilbo aquest cap de setmana i, i també dedicant el, el programa a la gent de, de Leor, que és un barri ocupat de, de Vitoria, que aquest matí ha anat l'Arxaina per treure'ls la, la llum amb els d'Iberdrola i dedicat per ells i, i elles. El primer tema que porto són Los raperos de Maus amb Los Titanians des de Baranyaín. Del seu primer àlbum en conjunt, eh, La ley del hambre, us porto Los fracassados. Los fracassados. de andar en la cuerda y la estabilidad me quema, aprendí a hacerme yo la maleta para poder vivir. Soy lo que suena en la orilla de larga, no voy a sacarla para ver que la tiene más larga. Alguno me decía, eso que hacéis no vale, que ahora veo su vida y no la quiero ni aunque la regalen. Toda la noche por una frase, ni casa ni curro ni nada de que preocuparme. ¿Quieres surfear porque ves que ahora mola? Entonces mira atenta que te enseño a cabalgar las olas. Sube el volumen y escucha lo que estoy orgulloso. maté 12 años escupiendo la lauta yo donde tengo que soltar mi rap Alde mendik a ez baduzu atxegin Nafarroan gaude gorrotuan aziei e, Raperos de mausa dimezu ei Telebistan ezingo dituzu ikusi Haiek kobratzen este la cuadrilla. mila Guk ezain beste baina con kuadrilla Bide egiteko aportzeko zapatillak Berriak erosteko eta segitzeko mila Kilometro aurrera, fenomeno jeba Txikitan gaztetxearen bajera Nire logela eta lo egiteko música música diseño art sorbena Berriz ere confirmación Suele a indara unit baina zarete bat ere trebeak ez kalean ez oean ez parkean indartsuagoak egiten gara Zuelo, Nunca saldrás en la portada, torete. Tranquilo, ya saldré en la esquela. que soy un puto tiburón blanco y esto es mi pecera. Y al que no se porte bien, me lo como y fuera. Dame el tiempo y ser el chico perfecto. Y si juego, voy a fuego, yo me enciendo. Tú pásame que yo entiendo de esto. Me voy de dos, de tres y la reviento. Y dame un litro, si no, no abro el pico. Todo va bien, alégrate, chico. Seguimos y aunque no seamos ricos, peligro de soy único. No hablo de amor porque os aburre, eso ya lo sé. Hablo de dar algún color a tu escala grises. Media vida en la música y siempre como Moisés. Éramos cuatro, luego tres, dos, ahora somos diez. He visto cerdos torturar a plena luz del día, colegas denunciar palizas en comisaría. Esa seguridad que dais no tiene garantía. La democracia habla el lenguaje de la policía. Vuelva a la esencia, trepar al árbol, coger la fruta, exprimir el zumo y beber del trago. Vuelvo a afilar el verbo, tensar el arco, ponerte un bombazo en el estéreo y hundirte el barco.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 Impressionant. Eh? Tenen uns quants temes per allà. En banda heu dit que era això. En banda, eh? sí, sí, sí. sí, sí. Els Titanians, se suposa o no? Sí. És que no sé ben bé si els Titanians són la banda o si, com que canten dos diferents, em sembla que un és de Titanians i l'altre vale. és de Raperos. Perquè el de Raperos sí que sé quin, qui és. A mi m'has deixat bocabadat, la veritat. O sigui, quin ritmazo, quina, quin, quines veus. Bueno, la veritat és que molta festa, eh? Molta festa sí, sí. i mig, fan, mig fanquirolejat. És el que anava sí, a dir, eh? això, una sí, fanquirolejada sí. brutal. Sí, sí, eh? amb, la, els, amb els saxos por ahí. No veus. Molt guapo. Ben tocada, ben tocada, ben guapa. Molt bé, comencem aquesta segona ronda, seguim aquí a l'edició 232 al Pim Pam Pum, ben contentes que ens estigueu escoltant. Ara és el torn del Riqui, que dius guapo. Vinga, va, porto allò que no vol portar ningú, que ve l'estiu i ah, sembla que encara... Sau? <laughs> no, no, no comencem. Són els zoo, dos, eh? Rom, aquest... Però els dos sí que els volen portar, eh? Sí? Mucho cuidado ahí, eh? Mucho cuidado con eso, que és un tros de banda. Jo sí que els he volgut portar. I a més, estic complint una petició molt especial que ens va fer el Dani Castro, Yeah. que ell va dir que sí que li agradava, li agradava molt el disc aquest, Pues aquest en sap, eh? i en concret el tema aquest que us he portat, que es diu Correfoc, Oh. extret del Raval d'aquest mateix 2017. Vinga. ha paraules orfes de diners. Hi ha discursos buits i hi ha silencis suggerents. Conversacions que amaguen secrets. Hi ha birra en la taula. Hi ha discussions càlides, de l'ERS. Hi ha senyors de tratge i vida allada. Casa amurallada. Creadors de ruïna acumulada. Hi ha mostres que enganyen a la gent, a la nostra gent. Hi ha derrotes d'última jugada. Tants anels que es queden en anels. Frustració allargada. Maten l'esperança de l'obrer. El cor en què tire la balança. El cap als quefers. Por i confiança. Penes i plaers, una batalla perduda des de temps immemorials, una ràbia irracional, un voler fer el que cal, una mà germana, un abraç sincer, el poble mana i canta convençut el que sent i diu. En la meua boca un corre foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. En la meua boca un corre foc. En la teua orella una verbena. Si la cançó mata la pena som emissaris de la mort. Hi ha una verbena a la meua boca i la van fer junts. S'està fent de dia, glops i fum. Retrasant la fi, demanen vi, volen quedar-se. Jugar, follar i revolcar-se, allà cadascú. Que isquen al pati, que el temps dilate, que traguen pit. Moren la llei, la norma i els estereotips. Moren el càlcul i cotilles xins. Matem també aixe fatxa que portem endins. I una foguera que incinere i que deixa arrere. Traumes i oscuritat, que depure, que allibere, que cremen la crueltat, l'avarícia i l'estafa. Que compartim tenim el pal, aigua i les cases. Van cultivar un verger al desert, t'hem descobert un oasi. Tota una vida futil i al present, de tots els focs farem brases. En la meua boca un corre foc, en la teua orella una verbena. Si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. En la meua boca un corre foc, en la teua orella una verbena. Si la cançó emisarios del amor. també, eh? Sobeta, eh? però, però bueno, patant ho molt el so, eh? déu nhi Després d'aquí ja vinc amb guitarretes, ja, sí, eh? ja us aviso. <laughs> S'ha acabat la tranquil·litat? Sí, a vegades faig saltar la tranquil·litat a partir de la tercera, però aquest cop em precipitaré, ja veurem. <laughs> Mira, jo és que no, no he vingut gaire tranquil, aleshores fem, un, fem una aturada aquí perquè arriba aquest senyor que es diu Dia Sexto. Oh, Isma, uh, oh, sí, quin sí, far sí, de riure. Sí. Família, heu de veure el videoclip d'això. Efectivament, és el David Sainz que és, a, que és un MC nascut al 86 a València. És el dia sexto que, que de vegades no sembla si és de dretes o d'esquerres, però que, que és un hatxondo segur. Un Porta un estil diferent, barrejant el rap amb bases eh, de rock i fa ell les rimes i les bases. És un temazo que, que vaig descobrir perquè el nostre col·lega Marxo, que ara està a Madrid, doncs eh, ens el va recomanar, el vaig portar aquí i va, va agradar molt Y esta esta semana había de ahora sí o sí. ¿Dedicada al Marxo Es un temazo que es divinés. Inés. No os perdeu la intro y no os perdeu el tema. Hola, soy Masa, más conocido como Massa. Eso es una moto. Hoy, 12 de octubre, me gustaría dar las gracias a ese pequeño grupo de españoles que en 1492 descubrió América. Y digo descubrió porque hasta entonces no existía, claro. Me gustaría agradecer a Cristóbal Colón, a la Niña, a la Pinta, a la Santa María, a sus tripulantes y a Jesucristo, sobre todo, que les guió hacia un mundo nuevo de diversión y color, el habernos dado la posibilidad de aprender de un mundo nuevo desde la humildad y la convivencia. Me gustaría también agradecer a aquellos españoles, como históricamente han venido haciendo siempre los españoles, que trataron de forma sublime a aquellos indígenas, tratándoles con respeto siempre, incluso a veces con, con admiración. Me gustaría también agradecer cómo siempre fueron tratados los indígenas en calidad de seres humanos, siendo siempre respetada su cultura por encima de todo. Y es que me gustaría celebrar, si a mí me gustaría, pero es que no puedo, porque personalmente considero que ni el expolio, ni la servidumbre, ni el genocidio son dignos de celebrar. Llámame loco. El chocolate sí, el chocolate sí que se puede celebrar, porque estaba allí. Y las patatas también. Y Fidel Castro también. 12 de octubre, día de las patatas, el chocolate Fidel Castro. Ya está. Dentro, dentro. Yo, yo, yo. Shaggy. Mi historia de amor Va por ti, Nesh. La conocía a la salida de un Starbucks en Barna. Era una dama, chaqueta de pana, tenía fama popularidad creciente, nos cruzamos, surgió el feeling de repente, yo venía de pintar cajeros, de evitar maderos, ella de tomar un capuchino con dos caballeros, en plena huida chocamos y pama al suelo, cuando fuimos a besarnos me detuvieron, pasó el tiempo, perdí la esperanza, hasta que la vi en la tele y apunté su nombre, gracias karma, contactamos, se acordaba aún de mí, quedamos en un punto neutros, en su cama allí, explosión de sentimientos, emociones, placer adulto, sexo duro, sudor, por lametones. Conquistamos cielo, tierra, aire, la galaxia entera. Hasta que emocionada me chilló al oído. Pero qué mierda dije, iba todo perfecto. No supo qué decir, expiró un tierno. Lo siento pero hay cosas que no puedo controlar y esa es la cara de pena que puso. Volvimos al asunto, a los dos días quedamos para echar unas birras. No habíamos hablado todavía, tenía un compromiso. ¿Me acompañas? Me cogió la mano y ahí estaba yo en un mitin de ciudadanos. ¿Dónde vas con esa cara de ángel que parece que no has roto un plato? ¿Dónde vas con Albert pequeña Inés? Inés arrimadas. ¿Dónde vas con esa cara de ángel? que parece que no has roto un plato. ¿Dónde vas con Albert, pequeña Inés? Inés. Uh, Esos ojitos pequeñitos, esas pestañas, luchando por la unificación de España. Tus ideas liberales, tu mano invisible, mis ideas comunistas, sexo irrepetible. Era mejor no hablar, no abrir la boca. Ahora mira, la onda expansiva nos descoloca. Yo quiero que Adacolau gobierne Barcelona. Ya no quiere independencia, pero vive en un piso ella sola. Maldita hipócrita, qué polvo, qué recuerdos. Ya me extrañaba a mí que todo fuese tan perfecto. La bandera española follando con las teladas sería un buen resumen. Hice el amor con mi cuñada, ahora no me llama, no me dice nada desde que descubrió que yo leo a Lenin que es primo naranjas. Era una trampa, un oasis visual, como que aman a los animales, pero bueno, luego tal. Pero no importa, fue real, un chapuzón. No rompiste España, me rompiste el corazón. Qué desazón, por los opuestos, la verdad. Yo con los mineros, tú de risas con la patronal. Hazme un favor y deja de engañar, Inés. El cambio sensato, no, el recambio del poder. Y a pesar de todo, jamás te olvidaré. Lo que ha unido el sexo que no lo separe el Santander. ¿Dónde vas con esa cara de ángel? Que parece que no has roto un plato. ¿Dónde vas con Albert, pequeña Inés? Inés. Arrimadas. ¿Dónde vas con esa cara de ángel? Que parece que no has roto un plato. ¿Dónde vas con Albert, pequeña Inés? Inés. Inés, Inés. ¿Dónde vas con esa cara de ángel engañando a gente para conseguir más votos? Una foto otra foto ¿Dónde vas con ese tufillo a Pepe y a y Inglés Inés. Arrimadas, ¿dónde vas con esa cara de ángel engañando a gente para conseguir más votos? Una foto, otra foto, ¿dónde vas con ese tufillo a Pepe y a y Inglés Inés, Inés y dónde vas con esa cara de ángel que parece que nos roto un plato. ¿Dónde vas con Albert pequeña Inés? Inés arrimadas. ¿Dónde vas con esa cara de ángel que parece que nos roto un plato? ¿Dónde vas con Albert pequeña Inés? Inés arrimadas, arrimadas, arrimadas. Quin fart de riure. Brutal! <laughs> Sí, quin descobriment, xaval. Delirium tremens. Ha sigut espectacular, eh? Música i lletra. Sí, sí. Música i lletra. I, i, el, I el vídeo. I el, el vídeo, vídeo quan arribi a casa el miro. És tremenda, és tremenda. La veritat és que una joia la que ens va recomanar el Marxo, aquest Inés del dia sexto, que a més a més té, té, un, té un grup, no, Manolo? Abans ho dèiem fora de micro. Sí, això, això dèiem, no? El Sons of Aguirre. Sons of Aguirre. Que ha sonat algun... Jo vaig portar un tema un dia, ara no me'n recordo com es diu, però també van d'aquest També, sí, sí, en la línia de... en la frontera de, però... molt grans, molt grans, molt grans espectacular. Joder, Isma, t'has tirat el tema Tarrangano de la vesprada sí, sí. molt bueno, probablement, eh? Bueno, a veure, a veure. <laughs> encara, encara n'han de venir moltes. Ja ho veurem. Jo des que vaig veure el vídeo encara tinc la mandíbula desencaixada, I, I em desperto dies amb, amb el ritmillo al cap. Eh? <laughs> Llàstima que sigui ràdio i no haguem pogut ficar en directe el, el videoclip, no? <laughs> Ja el, ja el penjarem a l'enllaç a la web. Si I tant que sí. Venga. I tant que sí. Celebro que us hagi agradat. Continuem amb més música de la bona. Segueix aquesta edició 239 del Pim Pam Pum. El Manolaco ja el tenim aquí present per poder tirar el seu segon tema. Què dius? Doncs Preparat? sí, a veure, hòstia, m'ho has deixat ben complicat, eh? Però bueno, intentarem fer el que puguem, com sempre. Us porto folk des de Nafarroa amb els Vicerdonac. Oh! eh, del el primer homònim de la, de la tarda també, de l'àlbum del 2009 Vicerdonac, us porto Jo Lutxer. cuatro hijos y mujer. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Fue chiquilla y no la tía, se sabe a toda la ría. Cuatro actores extranjeros en el lodo actúan hoy. Y es que el hombre era pasto, lo hicieron campeón de salto. Y voló, y voló, y voló, y todo el mundo se alegró. del recargo pendenciero del perdido proletario que no sabe que lo es. Un señor del 19 que jamás cogió un martillo, no adoctrinará mi instinto ni mis ganas de joder. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Quisiera mentirle al y que no quiero sus iglesias convertidas en gigantes cosga clubs, sus entrañas en el gancho de un humilde carnicero, sus bienes escriturados en patrimonio común. Yo luché, yo luché, yo chupista, izquierdoso por el día, sistema al anochecer. Son autores zapateros, progresistas trasnochados, mafiosos legitimados por el imperio borbón. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi Comisiones y UGT, quien te ha visto y quien te ve, obvios caballos de Troya que no encargan saltar del sillón. Es la imagen más hermosa que he visto en televisión. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Aupa, Bizardunac. a eh, que a, tu, eh, tocaran el, a la Torxo Rock. A la Torxo Rock... Eh, bueno, que toca tothom, no? Toca tothom, així, menys Bob Marley i Cortatu estan tots. Sí. Per cert, Pissar barbudos, no? Barbudos, ¿eh? Sí, sí. Ben guapa, ben guapa el Jo Luché, una, un temazo espectacular, una clàssica dels Bizarre d'una que s'ha tirat al Manolo. Molt bé, Manolo, aquesta volta pel, pel País Basc que t'has fet, eh? Sí. <laughs> Més música combativa, això no s'atura, estem al Pim Pam Pum, estem en directe als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, als estudis de Radio Trama. Tu què m'has dit, Isma, que això sí. de la nostàlgia tu li seguiràs el fil. T'ho segueixo, t'ho segueixo. M'està tocant, ho veus, no? Que m'ha tocat després d'ell. <laughs> Avui ha vingut l'Isma, haurem de dir que vingui la més sovint, <laughs> perquè després l'Isma va bé més, ca... més carregat. Sí, eh? avui, avui ve sobrat. Vinc amb, vinc amb moltes ganes i ja veureu, és, un, és una una, una enxufada també de nostàlgia, la que us porto és La Fúria, aquesta mítica banda que va, va, va sonar durant l'època dels 90, banda de versions de The Clash amb el Javi Chispes, el Pacote i el Chispin, i també amb les col·laboracions del Johnny Day i de l'Eneco. És un temazo que és una versió també, veus? Versió i versió, és una versió dels, uh, dels uh, Toots and the Metals de l'any 1969. Eh, Olé, eh, sí, de la cançó Pressure Drop. Wow. Eh, sí, els, els, la, la Fúria versionaven els The Clash i imagino que primer els The Clash deurien versionar eh, els Tuts and the Mitals i és un tema que a més està editat per, per la gent del local, de, de la distribuïdora de, del barri del Raval, el van editar el 1993 en, en CD, que de fet un, un, un servidor el té, eh, en CD, perdó, en casset, i que a més fa molt poquet en realitat en vinil, que és una joia. El, el vinil està guapíssim, la, la reedició està impressionant. És el, el temazo del precio del 92. Enxúfala i gaudiu-la. Thank <laughs> you. Tremenda, tremendíssima, la fúria des de, des de les clavegueres de Barcelona, editat editat per la gent del local, de Fixeu-vos en el, en el so, eh? Això sí. és de, de cinta de caset fijo, tio. Sí. No? Sí, Això sí. deu ser passar l'MP3 extret d'una cinta de caset. Estic amb el vinil com, com nen amb joguina nova, la veritat que sí. Molt guapa. Brutal que sigui una versió de, del Pressure Drop dels Tutan de Maitals, eh? Jo em vaig quedar flipat, sí. perquè tota la vida d'escoltar-la mai ho havia relacionat, no, no. ho vaig llegir i vaig dir, hòstia, sí, que a més a més, a més és, una, és una cançó, és una versió molt, molt feta, perquè també la gent de José Ripiao també tenia el Press AK, que també, uh -huh. també era una versió de Press Drop, però aquesta sí que era molt reconeixible, ja. eh? tot i que era en euskera i tal, però era, era molt reconeixible amb l'original. Però aquesta, fins que no tu mires, dius, hòstia, sí, sí que ho és, sí. Impressionant, <laughs> impressionant. Quines troballes, eh? El precio del 92, i no havia sonat. I... Últimament, Isma, t'estàs carregant de, de vinils? El, el dia que tornem a fer un especial vinil... Està fent a còpio, eh, el tio. Joder. Jo tinc ganes que torni a ser un set i fem un especial d'aquests amb, amb un altre tipus de, de format. Bueno, avui és 39, no? Ens queden 8 programes per, és que per trobar set, coses. L'últim set ja va ser especial perquè van sí. vindre el Resiliència, Resiliència en directe. Buah. Però bueno, a la Va següent, a la molt següent. Especial. Molt especial. Cada sí, set sí. la liem. Bueno, la liem cada dia que ens hi posem. <laughs> Clar que sí. Sense més... voler i tot. <laughs> més música combativa, això no s'atura. Ara és el torn del Manolo, arribant a l'equador del programa, arribant a la part central del pim-pam-pum. Què dius, guapo? Doncs bé, avui la veritat que m'ho estàs posant ben difícil, però bueno, seguiré, seguiré al País Basc, com ja he dit, eh, tot ve una mica de per allà, de Nafarroa, porto un altre grup de, de Baranyaín, són el Safú, un grup que, així com de mestissatge, que barreja cúmbies, escàs i així.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 Amb què, amb què ens sorprendràs? Ara ja entren les guitarres o encara encara fem alguna sí, cosa així? Sí, sí, i a més, és, com deia el Manol, és la meva secció nostàlgia. a veure què... Estem no nostàlgiques avui, Després eh? Després del caos etílico, porto una una banda que es diu Pennywise. Hòstia! El Samanela. Tu... El Samanela. I a més, he mirat a veure quines havien sonat i realment eren dos clàssics, però... Fuck Authority, no? Fuck Authority era, era una d'elles. Però bueno, la que no havia sonat era The Same Old Story. Uf. Tema zarrangano. Told you a thousand times, don't drink milk out of a carton kid! If patience try I'm not coming. saco. A saco pago, tio. Això a mi em recorda... Jo quan, que sóc una mica fan dels videojocs i n'hi havia un, el Crazy Taxi, sí. que eh, de recollir penya i portar-lo el més ràpid que poguessis fent el cabra per la ciutat a, a la seva destinació, i estava amenitzat tota aquesta bogeria de la conducció amb, amb bandes com aquests Pennywise, Bad Religion, Así molava, eh? Offspring... Así molava. Clar, ah, pujava l'adrenalina a tope. Yeah. tota castanya. <laughs> I allí vaig descobrir unes quantes bandes que després buscant Mm -hmm. no? buscant a veure què era allò, escoltar la discografia... I... A mi em passava això amb el, amb el Tony Hawk. Tony Hawk, també. Que també es tirava bandes els allà. Blink, a mi em va Sant Andreas. 72 -hmm. i coses així. Bueno, els skate, això és skate punk, skate... Sí, sí punky yankee. Skate core o no punky sé com. punky yankee, skate... Però ja di... hi ha sí. més el playero i més el skate. No? Mm. Són... Sí, sí. Bueno, això. Això. <laughs> Molt bé. Excel·lent la proposta del mestre Tecles amb els Pennywise fent trontollar els ciments de Can Capa. Seguim endavant amb el Pim Pam Pum. Ara em sembla que em toca a mi, sí. amb la meva quarta bala. Mira, és, són els, els Bruce and Glory. És una banda londinenca d'Oi formada el 2009 és una banda que jo pensava que havia passat per aquí pel pim-pam-pum, estava totalment convençut. Inclús, no em pas. Inclús vaig mirar el vídeo i vaig dir, sí, sí, segur, és possible que s'enculés cap a Radio Terra i al final no, no havien passat per aquí. És espectacular, ja ho veureu, els hi donem la benvinguda. Són el Marc a la veu, el Liam a la guitarra, el Bubbles al baix i el Tommy a la bataca. És, un, és una cançó extreta de, del seu single del 2013 que van fer un, un, vídeo, un videoclip oficial bastant xulo y que, se porta como título London Skinhead Crew. Queden presentats els Bruce and Glory, aquest London Skinhead Crew. que us ha semblat, la penya de Skinhead? Molt bé, ara anaven comentant que se'ls dona molt bé això de, dels coros, no? Que sembla que estan al, al bar allà, vinga! Mira, i deixeu-me que la dediqui. La dedico al Curbi Vigalana, que quan vam estar allà a la, a la trobada de Casals, en una d'aquestes converses que, que vam tenir, doncs eh, me, la van, me la van recomanar, van recomanar molt aquesta banda, jo pensava que havien posat, però no, mm i, i m'alegro molt que hagin vingut aquí, clar que sí. Excel·lent, excel·lent. Excel·lent tria, m'agrada que us agradi. Seguim més endavant amb el programa, eh, ens agrada molt també que ens escolteu, sempre que ho feu eh, ens ompliu de joia. Segueix aquesta edició 139, ara és el Manolo qui tira la quarta bala, anem ja una miqueta amb balades, però ja veureu que encara ha de venir el del bo el millor. Doncs sí, mira, eh, us porto una troballa que he fet aquesta setmana que jo crec que, que us agradarà prou. És un grup d'agropunk en... Olé, ja el concepte en, mola. En euskera. Uh, són quatre dones que es diuen Vinagre de Moderna, des de l'entorn des de l'entorn rural del Valle de Arratia a Vizcaya us porto de l'àlbum homònim. Que màquina aquests, tio. <laughs> Vinagre de Moderna. Ho he hagut de processar, eh? Sí. Vinagre <laughs> de Moderna. De Moderna. Ah. Que grande, tio. Sí. Doncs el tema es diu Bacillus tur turi turingiensis. Ja un, un dels teus noms. verde moderna. <laughs> Brutal, això, eh, Sí, Manolo? sí, gran troballa, agropunk. Aquest viatge t'ha condit, però mogollon. Sí, això era el que es comentava abans de buscar a distris i així, els CDs que tenen, i en aquesta ocasió era la, la DDT, que són les sigles de Distribuimos de Todo, que és com una mena de... <laughs> com el local del Raval, però de Bilbao, que també porten 25-30 anys, i, i si us fiqueu a la web hi ha grans troballes. Ben guapa, ben guapa la proposta que ha portat el Manolo, sempre, sempre partint la pana aquí al pim-pam-pum, tu sempre vens a lo mateix, tio. Anda, que vosaltres avui... Calentitos, vamos. Sí. <laughs> hi havia ganes, tio, hi havia ganes. Sí, la veritat que sí. Ens encanta estar aquí als estudis de Radio Trama, ens encanta fer aquest tipus de programa, som autèntics miners d'allò que sembla que no existeix, doncs pues sí, això, això, el vinagre de Moderna no, no, no ho hauria dit mai que existia i sí, sí que existeix i, i, sí, ho, fan, i, sí. i ho fan de luxe. Molt bé, doncs és el torn de, del Ricky que agafa el relló de, del Manolo. Amb què? Amb Vinga, què vas ara? Jo me tiraré una cançó Made in Pollastre de un minut, un minut 10 segons. Bé. Jugo a casa, són els antipàtics. Ens va fer, ens va fer un comentari, eh? Per Twitter ens va fer un comentari perquè el Màximum Catallot va, va posar una cosa de, semblant com que això que les cançons amb més d'un minut pues doncs que ja ja no valien la pena i ens va, ens va dir aquesta és l'actitud companys i, i bueno, després eh, li van dir que, que li dedicaven totes les cançons i es va posar ben content. Ai, pel, ai. pel pollastre dedicada aquesta. Clar que sí, i un programa més, un altre més pel pollastre, que cap a la secció final del pim-pam-pum sempre en cau alguna d'aquestes. Sí, sí, sempre li cau una. Pues, eh, com, com deia, me'n vaig cap a casa, a Terrassa, són els antipàtics, i em sembla que el 2015 van treure un, un disc, bueno, no sé com es diu això, perquè eren dos un e cançons EP. només, un EP, que es deia Estem fent el Prèsec, sí. I aquí el programa van portar la homònima, estem fent el préssec, però ens van deixar l'altra. Sí o no? Sí. No havia sonat, eh? No havia sonat i val molt la pena. Es diu Caps Buits. <laughs> lo bueno si breve, dos veces bueno. I tant. Mare meva, comida. <laughs> I a més, en, en aquest disc anàvem més, com més enfadats de lo... A Tarallón. Sempre tenen un, un punt alegre, no? tot i que eh. bueno, són uns esverats i un toc divertit i amb... Bueno, perquè... Era més fosc aquest, per què dir aquest tema. Per què dir-ho amb un llibre si pots fer quatre línies i dir-ho igual, no? <laughs> I amb aquesta contundència déu nhi déu nhi els antipàtics. Molt bé. Molt bé, doncs no marxem de la contundència, canviarem una miqueta el registre i canviarem de, de lloc. Ens anem ara a Sevilla, ja veureu. Són els Marabunta, aquesta banda sevillana, com dèiem, de, de metal hardcore. Això també s'estrena, eh? Sí, ja. sí, sí. Jo la veritat és que em van deixar molt, molt esturat aquesta penya. Em van deixar molt... I fa, feia setmanes que els tenia a la recàmera per portar-los, no havien pogut aparèixer fins, fins avui, i la veritat és que estic molt content perquè prepareu-vos bé que aquesta penya van molt molt forta. Mireu, banda sabiena de metal com, com us estaven dient, amb el Mariano a la bateria, el José i el Renato a les guitarres, l'Alejandro al baix, el Manuel i l'Alberto a les veus. És un temazo extret de del videoclip que apareix en, en el en el seu treball sempre Presente del 2017 d'aquest any i que, i que s'anomena Cobarde. Gaudiu-la i, i petem-la. Misiones que se pinte las uñas de los pies y después también Què família? Millor ara? Brut. Ara millor? <laughs> Ara molt millor. Mare meva, quina despentinada, no? Sí, sí, sí, sí. I anaven, i anaven bastant a fondo, anaven bastant esbarats aquests, aquests marabunta, que a més, em, què em deies tu, que aquí hem estat Tecles que ens ho busca tot? Que res, que em sonaven les veus i ho he buscat i sí, són els de Gèrmenes. Gèrmenes, eh? Les veus de Gèrmenes ara estan a marabunta, han canviat de banda i inclús potser una mica de de registre. De registre, no? però, però... En algun disc de Gèrmenes tocaven una mica aquest pal, però no, no era... O sigui, tot el gruix de Gèrmenes no era així, però tenien algun disc on, on destinava on, on una mica ja, això, però ja això ja és, molt més, ja, ja és molt més entrat. High level. High level, sí, sí. <laughs> Déu-n'hi-do, Déu com, com ho fem també el pim-pam-pum, que entre cançó i cançó... Avui som... Manolo t'està deixant, eh, Elisma... Bueno... Bueno, mira, sí. Si es diu Marabunta també ja podíeu sospitar, no? Bueno, jo porto un tema que ve molt, molt acorde amb el seu, perquè el teu ha començat amb un... És que és la ronda, en aquella que el Manolo, deixa'm que t'ho digui, sempre rebenta tot. O sigui, la sisena és bona, però la cinquena del Manolo sempre acostuma a ser apostoflant, que diria la babosa. Bueno, no serà un despeine màxim, una despentinada màxima, però, però déu nhi Vull dir, va molt acorde amb el so de disturbis aquest que ha començat la teva cançó, perquè porto als Arcada des de Baranyain, que és un grup de, de punk. El tema que porto es diu Volcari Quemar, que <laughs> Senzill. Relacionat amb els, els disturbis d'ell i així, i tal, quan, no? bueno, quan tenim ganes d'enfrontar-nos cara a cara amb l'Estat i amb la policia, pues, hi ha algunes eines que tenim al nostre Les abast. Les més ràpides, Volcar, I pues. quemar. Volcar i quemar. Pues això era, és un grup de, de Baranyain, l'àlbum es diu Bortitsari uh, eh, Bortitsky, i, uh, bueno, pues això, és Clar. com una penya que està una mica... Això, el 2007 van Gala dos per... Bueno, perquè deien que era de la Cale Borroca i així. I, bueno, pues això, volcar i quemar. Volqueu i quemeu. Volqueu i quemeu. volcar y quemar i a les maderes reventar, eh? Els autèntics casparrata de Baranyaín, eh? A mi és el que m'ha semblat, eh? Una mica. Ha sigut una troballa d'aquesta setmana, me l'ha recomanat un, un company, el, el Gorka. Espectacular, eh? Sí, sí. Una puncarrada ben feta, ben matitzada, ah. bones ah. guitarres, bona velocitat. En condicions. Ho recomano també, i ja el portaré igual al programa, el tema Patà i Pa Dentro, i pa dentro. Que també ho deixa molt clar. és <laughs> que ho diuen senzill, però, però resulta. Sí. Vol mar, quemar, i pa dentro, clar que sí. Ens encanta, ens encanta la música que ens porta el Manolo cada setmana, tema mazarranganos que ens fan trontollar els ciments. És ara el torn de, de Ricky, començant la darrera, la darrera ronda. Arriba a la recta final aquest, aquesta edició 239 del Pim Pam Pum. Què diu, Riqui? Amb què, amb què començarem aquest, aquest final? <laughs> que vols complicar-me com l'última vegada o què? <laughs> pues mira, per, com acomiadar-me jo he triat els Parianoics, aquesta penya d'Almacelles i d'Igualada, crec, també, perquè és la fusió de, de dos bandes, els Carbunco i una banda que mai no han recordo com es diuen, disculpeu-me, <laughs> però crec que són d'Igualada. Sí, eh? I ja havíem tret un disc i ara aquest abril passat, no fa gaire, han tret un altre, es diu Ruido, Ruido Paria, i no sé si, havia, si havia portat un avançament d'aquest disc, però si no, bueno, si no el catarem ara... No n'estic segur. No jo tampoc, eh, la veritat. No ho asseguraria la qüestió és que jo m'he descarregat el disc sencer aquesta tarda i, val la i pena. no he pogut catar-lo massa, però bueno, he triat, per acomiadar-me he triat aquest Mundo Muerto, que veureu que la intro com a mínim us sona una mica.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 O sigui, e, era brutalíssim, eh? Em pensava que era amb una altra lletra, però no, era... No, no. Bueno, el canvia el, la forma de cantar-la, no? Sí. És l'estil parianoix, amb aquesta veu trencadota i així... Mm. I ben ràpida, eh? Molt bé, molt bé. Excel·lent. Por lo alto. Porto lo alto. Si, si marxem, que no nos vamos, que, que no s'echen, que nos eh, vamos. Sempre ens guardem el caviaret per la fase final i en aquest cas pues, no, no I podia ser sí. menys. I tant que sí. <laughs> pues això, que no ens fan fora, que, que marxem nosaltres. Que fins aquí arriba aquesta edició 239 del Pim Pam Pum, que ha estat un goig i un deleit estar amb totes vosaltres, que ens ho passem la mar de bé cada cop que ens escolteu i que tornarem d'aquí una setmaneta segurament. Uh, com sempre marxarem amb un parell de temes. El primer diria que el tiro jo, Mireu, són les Perres Salvajes, la banda de punk rock madrilenya, que abans es feien dir Wild Dogs. És un tema que està acabat de sortir del forn i que, i que surt d'un nou treball que han, que han editat, ja us dic molt recentment, eh, que es diu Aún queda tiempo, i el títol de la cançó és Contra viento y marea. Ja veureu que és un temazo en la línia de les Perres Salvajes, que hi van molt, molt fortes, amb aquestes veus estridents i la, i la música a tot drap. Doncs a veure, jo marxo amb Street Punk des de, des Iruña, també, són els 7 bales i és el, un altre homònim de, de la tarda perquè porto el tema Nafarroa del seu àlbum Nafarroa del 2012 que parla sobre la batalla de, de Roncesvalles quan els bascos es van enfrontar a les, afrontar perdó, a les tropes de, de Carlo Magno que venien pels Pirineus i bueno, tot un himne per, per acabar també avui. Yeah. Molt bé. Déu-n'hi-do, quins temacles que ens hem tirat entre tots. Sí, eh? avui, sí, avui el programa ha estat ben, ben variadet, però la veritat és Almenys que... Almenys pel molt... meu gust, ho deia a títol personal. Eh? Sí, eh, sí. Mare meva. <laughs> ja, ja ens agrada que ens ho diguis, Riqui, perquè segurament si a tu t'agraden també a molta gent que ens escolta també també li, li, li agradarà. Res, és un plaer que ens escolteu setmana rere setmana, tornarem la setmana que ve i no, i no fallarem. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta.